Do sada smo govorili, kada smo govorili o čistoći, govorili smo o abdestu, dakle nema namaza za sigurno bez abdesta, kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže Ja juhel ladina amenu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi vamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila lkabein. O vjernici, kada hoćete namaz da obavite, onda svoja lica operite i svoje svoje ruke, do iza laktova operite, potarite svoje glave i operite svoje noge do iza članaka. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti ni od kog namaz kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti. Dakle, kada učini nešto čime gubi abdest, ne može da klanja, već mora da se mora da se abdesti. Zatim, od uvjeta ispravnosti namaza jeste nastupanje namaskog vremena. Nastupanje namaskog vremena, kao što Allah dželle Vala kaže inna salate kanat alel mu'minine kitaben mawquta. Doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u određenom vremenu. Propisano je vjernicima da namaz obavljaju u njemu određenom vremenu. Dakle, podne namaz Klanja se u podnevskom vremenu i kindija u kindijskom, akšam u akšamskom, jacija u jacijskom vremenu i sabah u sabahskom vremenu. Nemoguće je, dakle, jedan namaz klanjati u nekom drugom namaskom vremenu. Dakle, jedan od uvjeta ispravnosti namaza, da bi namaz bio ispravan i da bismo se mogli nadati njegovom primanju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste da se obavi u njemu propisanom vremenu. Zatim, nakon toga govorili smo o narednom uvjetu ispravnosti namaza, a to je da se bude propisno obučeno. Dakle, kada nastupi namazko vrijeme, abdestimo se, nakon abdesta lijepo propisno se oblačimo. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja beni Ademe hudu zinetekum inda kulli mesđid. O sinovi Ademovi, kada hoćete da obavite namaz, onda se lijepo, onda se propisno obucite. Također, jedan od uvjeta ispravnosti namaza jeste otklanjanje nečistoće sa svoga tijela, odjela i mjesta gdje će se klanjati. Dakle, trebamo se abdestiti i prije nego li se abdestimo, trebamo sa svoga tijela otklonuti nečistoću. Kada se lijepo propisano oblačimo za namaz, trebamo pregledati svoju odjeću, da slučajno nema na njoj nešto od nečistoće. I također mjesto gdje ćemo klanjati treba da bude čisto. U osnovi, kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا Meni je cijela zemlja učinjena čistom i mesđidom. Cijela zemlja, dakle gdje god se nalazili, možemo klanjati. Međutim, postoje izuzeci. Postoje određena mjesta na kojima se ne može, ne smije obaviti, obaviti namaz. Prije svega, dakle, trebamo očistiti nečistoću sa svoga tijela. Zatim odijela i na kraju, dakle, mjesta. Postavlja se, dakle, pitanje šta ukoliko čovjek obavi namaz, a na njegovom tijelu je bilo nečistoće ili na njegovoj odjeći je bilo nečistoće. On je pregledao odjeću, obukao je, nije primijetio. Kasnije, nakon obavljenog namaza, ustanovio je dakle da postoji nečistoća. Prije svega, dakle, postoje jasni kuranski ajeti i hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, koji nas obavezuju na čišćenje, odijela, na čišćenje odjeće, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ i svoju odjeću, svoju odjeću očisti. Također, e, spominje se u hadisu Aisha radijallahu ta'ala da bi ona čistila odjeću Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zatim bi on oblačio tu odjeću i odlazio, odlazio na namaz. I također spominje se slučaj u hadisu da Allaho poslanik alaihi salatu sam jedne prilike predvodio je džematlije o namazu, klanjao je namazu džematu i u toku namaza, dakle kada je dole sjedio, nakon dva rekata kada je sjedio, učio je tehijatu, dakle tešehud prvi, skinuo je svoje nanule. Skinuo je svoje nanule. Pa su svi ashabi poskidali svoje nanule. Nakon što je predao selam Allaho poslanik alaihi salatu salam i okrenuo se i vidio svoje ashabe kako pored svih, svakog od njih nalaze se njegove nanule, upitao je za razlog toga pa su rekli vidjeli smo tebe da si ih ti skinuo pa smo im iskinuli. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da ga je u toku namaza obavijestio Melek Džibril da se na njegovim papućama nanulama nalazi nečistoća, pa je, pa je skinuo nečistoću. Dakle, odmah kada je bio obaviješten, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam skinuo je svoju obuću. Skinuo je svoju obuću i na takav način od sebe odstranio nečistoću. Dakle, nečistoća sa tijela, odjela, pa čak dakle, i obuće ukoliko se klanja u obući ili čarapama ili mestvama, ukoliko se sazna, obaveza je odmah da se to, ukoliko se u mogućnosti, jeli, da se to odstrani. Međutim, šta je s onim čovjekom, onom osobom koja obavi namaz i tek kada preda selam, kroz izvjesno vrijeme sazna da je na njegovom odijelu bilo nečistoće. Ili ga neko obavijesti o nečistoći na njegovom odijelu. Postoje različita mišljenja kod islamskih učenjaka. Islamski učenjaci podijelili se po ovom pitanju na tri mišljenja. Ima učenjaka koji kažu da je obaveza takvoj osobi da ponovi namaz. Ukoliko sazna da je obavila namaz jer obavila namaz i na njenom odijelu je bilo od, nečistoće, na odijelu je bilo nečistoće, obaveza joj je da ponovi namaz. Zašto? Zato što se kaže da je čišćenje, čišćenje tijela, odijela i mjesta na kojem će se obaviti namaz uvjet ispravnosti namaza. Dakle, ukoliko nije očišćeno, taj uvjet nije ispunjen i namaz nije ono što je uvjetovano, namaz dakle nije ispravan. I kažu obaveza je ponoviti taj namaz sve dok ne istekne namasko vrijeme, tog dotičnog namaza. Drugi islamski učinjaci kažu obaveza je takvoj osobi da ponovi namaz jer njeno dijelo nije bilo čisto, obaveza je da ponovi namaz pa makar i isteklo namasko vrijeme. Makar isteklo namasko vrijeme, obaveza je takvoj osobi da ponovi namaz jer nije i dakle njeno dijelo bilo čisto to je uvjet ispravnosti namaza i treće mišljenje Allah subhanahu wa taala najbolje zna jeste dakle da takva osoba ne mora ponavljati namaz takva osoba ne mora ponavljati namaz ukoliko sazna za nečistoću na svome tijelu, odijelu ili čak mjestu na kojem je klanjala ukoliko sazna nakon završenog namaza. Nakon obavljenog namaza osoba neće ponavljati namaz. Zašto? Zato što nije znala. Dakle, ona je pregledala, pregledala svoje tijelo, pregledala svoje odijelo, mjesto na kome će se klanjati. Dakle, ustanovila je da je bilo čisto. Međutim, kasnije se ispostavilo da je bi ipak bilo nečistoće. Dakle, ona nije znala, nije dakle namjerno klanjala u nečistoj odjeći, svjesno i slično, već je dakle nesvjesno, ne znajući obavila namaz u takvoj odjeći. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u zadnjem ajetu sure El Beqare, dakle spominjući govor vjernika Rabbena la tu ahidna in nesina u ahtana. Gospodaru, nemoj nas obračunavati za ono što učinimo iz zaborava ili pogreške, dakle nesvjesno, ono što učinimo, ono što učinimo nesvjesno. Pa dakle, osoba zbog ovog kuranskog ajeta neće ponavljati namaz. Također, zbog prethodno spomenutog slučaja Allahov poslanika alihi salatu wasalam, kada je u toku namaza skinuo svoje nanule, skinuo svoje papuče i nastavio da klanja namaz, dakle, klanjao je dva, pa je sjedio u toku sjedenja, skinuo je svoje papuče i klanjao je još dva. Da mu ona prva dva rekata, koja je klanjao s nečistoćom na sebi, da nisu bila ispravna, onda bi naklanjao i njih. Međutim, klanjao je samo još, klanjao je samo još dva rekata. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna osoba ukoliko obavi namaz i kasnije uspost, ustanovi da je na njenom tijelu, na njenom odijelu bilo nečistoće, takva osoba neće, neće ponavljati namaz. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje, najbolje zna. Dakle, potrebno je da očistimo svoje tijelo, svoje odijelo, i mjesto gdje ćemo obaviti namaz od nečistoće. Dakle, neophodno je da obavljamo namaz na čistim mjestima. Kao što sam rekao, općenito u hadisu se kaže i cijela zemlja mi je učinjena mesđidom i čistom. Cijela zemlja je pogodna da se na njoj obavi namaz i da se s njom postigne čišćenje. Pa dakle, u osnovi može se obaviti namaz gdje god se nalazili. Međutim, postoje drugi hadisi koji ipak izuzimaju određena mjesta i ta mjesta pojašnjavaju da su nečista. Opisuju ta mjesta kao nečistim i na njima se ne može, na njima se ne može obaviti obaviti namaz. Pa dakle od tih nečistih mjesta jeste dakle hamam. Hamam. Mjesto gdje se čovjek kupa. Mjesto gdje se čovjek kupa. Također, nužnik svakako najistrožije, dakle, zabranjeno mjesto i najnečistije mjesto, jeste, dakle, mjesto gdje se obavlja nužda. Kao što je rekao Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, doista, dakle, na ovim mjestima gdje se obavlja fiziološka potreba, na tim mjestima prisustuju šeitani, prisustuju šeitani, pa zbog toga kada neko od vas želi da uđe u nužnik, neka kaže, e'udhu billahi, min al khubsi wal khabais. Ja se utječem Allahu od, dakle, muških i ženskih džina, od muških i ženskih džina. Ili zastor između vaših očiju i džinskog pogleda jeste da kada uđete u nužnik da kažete bismilna. I drugi zikrovi, druge dove koje se spominju u hadisima Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alihi wasallam, koje je potrebno proučiti kada se ulazi u nužnik. Zatim hamam, dakle mjesto gdje se kupa mjesto gdje se kupa također je je li nečisto jer je došlo u hadisu al ardu kulluha masjidun illa al maqbaratu wal hamam cijela zemlja je masjid osim mezarja i hamama osim mezarja i hamama dakle mjesta gdje se kupa pa shodno ovom hadisu saznajemo i za treće mjesto na kojem se ne može obaviti namaz na kojem se ne može obaviti namaz a to je dakle mezarje to je dakle mezarje. I postoje brojni drugi hadisi u kojima se zabranjuje obavljanje namaza na mezarju ili prema mezarju ili prema mezarju, odnosno prema kaburovima, kako je došlo u hadisu Ebu Merceda, radijallahu talan, da je rekao Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, la teđlisu alel kuburi, wa la tusallu ilaiha. Ne, klanja, ne sjedite na kaburovima i nemojte klanjati prema njima. Neka niko od vas ne sjeda na kabure i neka ne klanja prema njima. Pa pojedini islamski učenjaci zaključuju koliko bi čovjek klanjao prema kaburu da njegov namaz ne bi bio da njegov namaz ne bi bio ispravan. Dakle, ne može se obaviti namaz u nužniku, niti hamamu, kupatilu, dakle gdje se kupa, niti, niti mezariju. Također, u hadisima se spominje i četvrto mjesto na kojim se ne može obaviti namaz, to mjesto je rijetko kod nas, a to su dakle torovi deva. To su dakle torovi deva, tamo dakle gdje borave, borave deve. Zašto Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme spominje da zajedno s njima dakle na tom mjestu borave, borave i šeitani. I tamo gdje god se nalaze šeitani, gdje je dakle god poznato kroz hadise da su to staništa mjesta džina, šeitana na tim mjestima ne bi trebalo obavljati, obavljati namaze. Zatim, nakon dakle, uzimanja abdesta, nastupanja namaskog vremena, propisnog oblačenja, zatim nakon čišćenja tijela, od odijela i mjesta gdje će se klanjati od uvjeta ispravnosti namaza jeste i okretanje, okretanje prema kibli. Dakle, svi islamski učenjaci su složni, nema među njima razilaženja da je jedan od uvjeta ispravnosti namaza okretanje okretanje prema kibli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kad nara teqallube vajhike fi sema felanu velli jenneke qibleten tardaha fe velli vajhike šatral mesjidil haram. Mi te vidimo kako bacaš pogled prema nebesima iz želje da se promijeni kibla i mi ćemo li kiblu učiniti onim mjestom koje, kojeg ti priželjkuješ, zato okreni svoje lice. Favalli vajheke šatral mesjidil haram. Zato ti svoje lice okreni u pravcu mesjidul harama, odnosno u pravcu, u pravcu kabe Također u hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma, abdullah Ibn Omera radijallahu anhuma spominje se E, događaj promjene kible. Kao što nam je poznato, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u Mekki klanjao je namaz u pravcu Bejtul Maktisa. Nakon što je učinio hijđru u Medinu 16 ili 17 mjeseci i dalje u svome namazu okretao se prema Bejtul Maktisu. Svo to vrijeme Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam priželjkivao je promjenu kible ka Mekki, dakle iz koje je istjeran jeli, odvojio se od Kabe Mušerrefe, pa je priželjkivao da se u svojim namazima okreću prema, prema Meki, odnosno prema Kabi. Nakon tih 16 ili 17 mjeseci dolazi pro, do promjene kibli. Pa se u hadisu Abdullah ibn Omera radijallahu anhuma spominje da je jedan od ashaba došao u mesčid Kuba, dakle u Medini, u mesčidu Allahovog poslanika, u džami Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, desila se promjena kible, Zatim je jedan od ashaba otišao do mesčida Kuba'a, do džamije Kuba i tamo zatekao muslimane da u namazu okreću se još uvijek prema Bejtul Maktisu, odnosno prema jeli, Jerusalemu. Pa je obavijestio ih, dakle oni su se nalazili u namazu, u toku namaza bili su okrenuti prema Bejtul Maktisu i čak su se nalaz, nalazili na ruku, pa ih je obavijestio da je došlo do promjene kible. Nisu prekinuli namaz, niti su se ispravili sa rukua, već su dakle u takvom položaju u, na ruku saf muškaraca, saf djece, saf žena, koliko ih je već bilo, na takav način, dakle, dok su se nalazili na ruku, okrenuli su se prema mesčidul haramu, odnosno, jeli prema kabi. Dakle, nisu prekinuli namaz, niti su rekli da obavimo još ovaj namaz prema Bejtul Maktisu, pa ćemo se onda u narednim namazima okretati prema kabi, već su na takav način u tom položaju na ruku svi se okrenuli, svi su okrenuli prema Kabi u svojim namazima, što dakle govori zasigurno o obaveznosti okretanja prema, prema Kabi u namazu. Također, Spominje se u hadisu Ebu Hurire radijallahu talan slučaj čovjeka koji je pogrešno obavljao namaz nekoliko puta pred Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallam i on ga je, Allahov poslanik, stalno ispravljao i vraćao, govorio, klanja jer ti nisi klanjao, klanja jer ti nisi klanjao. Nakon nekoliko puta čovjek je došao, poselamio Allahovog poslanika alihi salatu sallam rekao, poduči me, ja ne znam, Ja ne znam više kako da klanjam. Pa mu je rekao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam kada hoćeš i da kumte ila sala, kada hoćeš namaz da obaviš, lijepo se abdesti fa asbidil wudu thumma istaqbil al qibla fakabbir. Lijepo se abdesti, zatim se okreni prema kibli, okreni se prema Kabi i donesi početni tekbir. Zatim ga je podučio dakle dalje kako teče namaz. Iz ovoga početka hadisa vidimo da Allah, poslanik alihi salatu sam, naređuje da se okrene prema kibli. Kada hoćeš namaz da obaviš, lijepo se abdesti, thumme staqbilil kibla. Zatim se okreni prema kibli i donesi početni tekbir i na takav način, dakle, stupi, stupi u namaz. Okretanje prema kibli može biti dvojako. Postoje dva načina ili dvije vrste ljudi koji se okreću prema kibli. Oni koji vide kabu, Oni koji vide Kabu, njima je obaveza da svoje lice uprave prema Kabi, dakle da usmjere se prema Kabi tačno. Doćim oni koji ne vide Kabu, poput nas, dakle koji smo daleko od Mekke, mi se okrećemo u pravcu Kabe. Mi se okrećemo, dakle, na tu stranu na kojoj se nalazi, nalazi Kaba. Nije, dakle, moguće strogo 100% okrenuti se prema Kabi, ali, dakle, okrećemo se prema toj, prema toj strani. Kada spada obaveza sklanjača da se ne okreće prema kabi ili kada je čovjeku ispravan namaz ukoliko ga obavi, a nije bio okrenut prema kabi. Prije svega, potrebno je napomenuti da je obaveza prema kabi okrenuti se samo u obaveznim namazima samo u obaveznim namazima. Prilikom putovanja. Ukoliko čovjek putuje, obaveza mu je da se maksimalno potrudi kada obavlja fardove da se okrene prema kabi. Međutim, tokom sunneta na fila nije mu obaveza da se okreće prema kabi, već biva okrenut tamo gdje je okrenuto prevozno sredstvo. Međutim, pocrtavam, kada treba da obavi fard namaz, farzove kada treba da obavlja, onda mu je obaveza da se okrene prema strani Kabe. U nafilama, kao što rekao, to nije obaveza, jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao nafile na svojoj jahalici i bio je okrenut tamo gdje je bila okrenuta jahalica, deva, konj ili slično. Međutim, kada bi trebao da klanja fard, slazio bi sa svoje jahalice i okretao se prema prema Kabi. Zatim, kada spada obaveza, dakle onome koji nije u mogućnosti da se okrene prema kibli nikako. Kada spada obaveza okretanja prema kibli u namazu, onome koji nije u mogućnosti, poput bolesnika ili čovjeka koji putuje, zna se često desiti da putujemo dakle u prevoznim sredstvima koje nije moguće okrenuti prema kibli, niti je moguće da se mi okrenemo u njima, u njima prema kibli. Pa dakle, tada stupaju na snagu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala fattaku Allahe mestetatum. Allaha se bojte onoliko koliko možete. Allaha se bojte onoliko koliko možete. Zatim, onome kome kibla bude skrivena, ne bude znao odrediti pravac stranu kible. On se potrudi, međutim, kasnije, nakon obavljenog namaza, ustanovi ili ga neko obavijesti da je kibla potpuno u drugom pravcu, takva osoba neće ponavljati svoje namaze. Dakle, ukoliko se potrudi da odredi stranu kible i obavi namaz okrećući se prema toj strani, kasnije bude obaviješten da je na drugu stranu kibla kjabe, a ne na onu stranu na koju se on okretao, tada dakle on neće ponavljati namaz. Jer se prenosi u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu, sam kojeg prenosi Amir ibn Rabija, da su jedno veče nalazili se dakle, u tamnoj, mrkloj noći, pa nisu znali odrediti pravac kible. Pa je svaki od njih klanjao na onu stranu, okrenuo se prema onoj strani za koju je smatrao da je pravac kible. Kasnije su obavijestili Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, o tome, pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam je dakle rekao fa ma tuwallu fa temme Allah. Spomenuo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje god se okrenu, okrenete pa tamo je dakle Allahu lice odnosno tamo je jeli, Allahova, Allahova strana. Okrenuli ste se prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Također se čak spominje da je Allahov poslanik alihi salatu sam jedne prilike je klanjao sa svojim ashabima u maglovitoj noći ili pred zoru pa kada se razvidnilo nastupio dan, izašlo šu, sunce, primijetili su da su klanjali u potpuno ili drugom pravcu, međutim nisu nisu ponavljali, nisu ponavljali svoje svoje namaze. Također kada spada obaveza okretanja prema kibli u toku ljutog boja. U toku ljutog boja, kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se pomiješaju safovi, safovi boraca, onda dakle od namaza ostaje tekbir, početni tekbir i dakle i šaret, i šaret glavom. Na takav način jeli, obavljaju se i rukuji, i kijam, i ruku, i sežda i jeli, okreće se prema neprijatelju, a ne dakle prema, prema kibli. I također od uvjeta ispravnosti namaza jeste nijet. Jeste nijet. Od uvjeta ispravnosti namaza jeste nijet da donesemo nijet za onaj namaz za koji klanjamo. Dakle, obaveza ga je donijeti prije stupanja u namaz, prije donošenja početnog tekbira. Zna se često desiti da ljudi donesu početni tekbir pa se onda u namazu zapitaju Bože dragi šta li ja klanjam. Ne, dakle, potrebno je donijeti nijet prije stupanja u namaz. I također da se napomeni da je mjesto nijeta u srcu, a ne na jeziku. Nažalost, kod nas, jeli, uveliko prošireno da se jezik koristi za izgovaranje nijeta, odnosno da se nijet izgovara jezikom, dočim je li čovjek možda uopće i ne razmišlja, pa se zna desiti da formalno čovjek zanijeti možda neki drugi namaz, a ne dakle namaz u kome se nalazi i bret, pouka i propis se donosi na onome što se nalazi u srcu. Dakle, nijet se donosi u srcu. Ne prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu sam niti bilo kojeg njegovog halife pravednog Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije, niti bilo kojeg ashaba, niti bilo kojeg imama Ebu Hanife, Malika, Šafije, Ahmeda, izuzovi mama Šafije, jeli, spominju se, prenose se određene riječi da ih je izgovarao prije nego li bi donio početni tekbir. Međutim, od Allahovog poslanika, alih i salacom, njegovi ashaba, prve i tri generacije ne prenosi se da su donosili da su donosili nijet, da su izgovarali nijet jezikom. Dakle, od uvjeta ispravnosti namaza jeste nastupanje namaskog vremena, uzeti abdest, propisno se obući, ostranti sa svoga tijela, od odjela i mjesta nečistoću, okrenuti se prema kibli i donijeti, donijeti nijet. Ovih šest stvari neophodno je da budu dakle prisutni prilikom obavljanja namaza da bi nam namaz bio ispravan. Međutim, i pored ovih uvjeta postoje druge radnje o kojima ćemo, ako Bog, da govoriti u našim narodnim emisijama koje mogu uticati na neispravnost namaza.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 no, no,